Još kulture. Masu. Masu. Masu. Masu kulture. Masu. Masu. Masu kulture. Masu. Kulture. Masu. Kulturaljka. Kulture. I ovo nije kazalište. Ja sam Karlo Valković i sramno reći da mi je nono bio Jasenovcu, da ljudi ne bi mislili da sam Srbin. Ja sam Marina Banov i moj susjed je nekad radio u ovoj zgradi. Ja sam Morana Mladić i cijelu osnovnu školu sam išla na kako sam bi osjećala izostavljena. Ja sam Lucija Filičić i moja prijateljica se boji reći svojim roditeljima da je dečko Srbin. Ja sam Kaja Brus i ne usudim se pričati materijim jezik u javnosti. Ja sam Gabriel Polara Vučković i ja mislim da mene ljudi smatraju manje vrijednim zbog toga što idem stukom u školu. Ja sam Marko Čačić i ja da se čekam sve iz Hrvatske. Ja sam Hanna Tomović, moj tata dakle nije došla na predstavu i glumim Srbiju. Ja sam Roberta Stevanović i svoj posao tražit ću van ove države. Ja sam Rafaela Đerbi i moj tata više nema posao jer radi u trećem maju. Ja sam Luka Modrić, kad sam bio mali, druga djeca su me se to što sam pravoslavac. Ja sam Dino Brkić, moji su roditelji prije nešto više 20 godina morali otići u Njemačku, a izgleda da ću i ja morati. Ja sam Nika Vidak i ovo nije kazalište. ovo što smo čuli kraj je predstave The Six Sisters koja se danas održala u Ekspor drvu, a predstavu je posjetila naša sova Hana Radolović. Ova intrigantna povijesno-politička predstava promatra pad komunizma, raspad Jugoslavije i tranziciju koja je uslijedila kroz obiteljski odnos šest sestara od kojih svaka predstavlja jednu bivšu saveznu republiku. Predstavu su izveli mladi glumci amateri iz Tri Theater pod vodstvom autora predstave Ivana Verunice. Više o samoj predstavi i zbog čega su se posvetili baš ovoj temi rekao nam je asistent režisera Enea Desardo. Evo reci nam eh, pouku, poruku ove predstave. Pa ja mislim da je poruka predstave, koliko god da je predstava pesimistična e, sama po sebi, e, zapravo ta da treba nešto promijeniti. I znači da uvijek ima nade. Pošto imamo mlade glumce koji su odlično odglumili, koji su odlično ušli u tu predstavu, oni će sad razmišljati o tome i, i njima će to biti u glavi i neće živjeti ko što su možda neki prije njih živjeli i ko što njihovi kolege možda žive, nego će više razmišljati o tim stvarima i nadajmo se u budućnosti nešto promijeniti. Pa evo, reci nam možda e, ukratko o predstavi samoj. Pa evo, predstava funkcionira na dvije razine. Znači, to je obiteljska drama od šest sestara, ali svaka sestra naravno predstavlja jednu republiku bivše Jugoslavije. Tako da se može čitati i u nekom obiteljskom smislu i u nekom političkom smislu. Um, predstava opisuje taj proces raspadanja Jugoslavije i proces tranzicije u onome u čemu se danas nalazimo. Kako ste zadovoljni sa posjetiteljima? Sa posjetiteljima smo, evo, za sad dosta zadovoljni, ali naravno još ćemo i sutra nastupati u utorak, tako da neka dođu još ko nije vidio, Glumci ove predstave su studenti i učenici. Poslušajte što su nam rekle mlade glumice Morana Mladić, Rafaela Ređepi i Hana Tomulić. A, ja sam Hana Tomulić, u ovoj predstavi glumim Svetlanu i Svetlana predstavlja Republiku Srbiju. ja sam Rafaela Ređepi i večeras glumim Radu, ona prezentira Republiku Crnu Goru. Kako ste se pripremale za ovu predstavu? Pa pripreme su trajale par mjeseci na svakom satu glume, ali mislim da smo najviše posla morali odraditi sami sa sobom doma, baš proučiti tekst i likove da bi ih stvarno mogli shvatiti i prikazati. Slažem se <laughs> s njom, da, na, na klasovima dobivamo e, dobar feedback, ali ako mi to sami ne primijenimo, sa nama neće zapravo imati smisla da i radimo drugo. E, koja bi za vas bila pouka ove predstave? morate doći pogledat, ali mislim da nije baš, da ne postoji baš točno određena poruka, jer kao što i kažem, ovo nije predstava, ovo je naša stvarnost koju živimo svakog dana, tako da mislim da svi mogu nešto osobno izvući iz toga. Da, svako je imao neko iskustvo u povijesti ili barem sad ima u modernoj Hrvatskoj i mislim da se svi možemo poistovjesiti sa stvarima koje se vide u predstavi, tako da mislim da bi svako trebalo doći pogledati i reflektirati se i vidjeti neke stvari koje se događaju trenutno oko nas. Uh, ukratko, kako ste se pripremali za ovu predstavu? Pa imali smo po dvije probe tjedno, po sat i pol. Zadnjih, iskreno nisam sigurna kad smo počeli, mislim da u 11. mjesecu. I radili smo scenu po scenu, akt po akt i sve smo složilo zajedno. <laughs> Kako se tebi sviđa glumiti u ovoj predstavi? A, ovo je bilo jako dobro iskustvo. Probala sam dvije poprilično različite uloge i puno je teža tema nego brojne predstave kojima sam prije glumila kad sam bila mlađa i sviđa mi se to. Ja osjećaj da je svatko od nas uspio uzeti nešto iz ovog iskustva. Koja je tvoja uloga bila? A danas sam glumila Sloveniju, odnosno Nežu. Pa evo reći nam ukratko koja bi za tebe bila pouka gledateljima. Ono što predstava biti pokušava pokazati je da raspad Jugoslavije još uvijek ima utjecaj na, na nas danas i zato predstava završava sa ovo nije kazalište, jer su brojni od nas zapravo još uvijek osjećaju nekakve efekte toga, iako smo rođeni nakon rata i čak u drugom stoljeću. E, tako da mislim da je pouka u tome u biti da bi možda neke stvari ipak trebalo ostaviti u prošlosti. I jedna od gledateljica podijelila je s nama svoje dojmove. Poslušajte. Ja sam mogla predstaviti tri večeri za redom i svake večeri sam nešto drugo doživjela zbog toga što je bila druga postava. I mislim da je jako bitno da mladi ljudi gledaju ovakvu predstavu i zapravo ne znaju taj ključni dio povijesti. I zapravo mi je drago da i mladi glumci drugačije to predstavljaju kroz svoje uloge. I preporučila bi ovo doista svima. i Mislim da kazalište općenito bi se trebalo više baviti ovako nekim stvarima vezane uz hrvatsku povijest, jer realno o tome znamo dosta malo. A autor predstave Ivan Verunica našalio se s nama te podijelio svoje dojmove. E, ja sam e, Franceska, doputovala sam iz Trieste iz Italije da pogledam predstava. Moram reći da je ovo bila najbolja predstava. Ukrutili su me se bradavici od kako je bilo dobro i mislim da ću da pričam svima kako u Hrvatska ima lijepi teatar sa dobra mlada glumca. Ako i vi želite pričati svima kako Hrvatska ima lijepi teatar i dobre mlade glumce, nemojte sutra propustiti, odnosno danas propustiti zadnju priliku pogledati ovu predstavu u Eksport drvu u, e, u utorak, znači danas u 20 sati, a e, posebna e, stvar je to da studenti i učenici imaju pravo na kartu od samo 15 kuna. Dragi slušatelji, slušali ste Kulturaljku, toliko uh, od nas za sada. Ostanite uz našu glazbenu listu. Još kulture. Masu. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Mas. Masu kulture. Mas. Kulture. Masu. Kulturaljka. Kulture.